Dumin txineko michel Berrok azpimagatu du, ez txela berak trabarik sortu administrazioko DDP-eko ordezkarier dena prestesari ziela, Egun hartan, jendarte zibilak autetxeak eta laborariek osatu mobilizazioak zuela hiltzia indargabetu. Bidasuneko lataia bikoteak eta semeak, ahatean ez hiltzeko zergatia azaldu dute, baina horiek ere etzutela DDPP-ko ordezkarien etortzia oztopatu erran Elementu horietaz gain, beharraldi egoera aintzinatu du defentsak, anomari mendibora bokatua. J'estime qu'on peut faire application de l'état de nécessité, a savoir que parfois il faut euh, pouvoir euh, commettre soit une infraction, soit violer euh, la loi pour protéger protéger un intérêt euh, supérieur et notamment des principes constitutionnels, la sauvegarde euh, de l'environnement, euh, la sauvegarde de la biodiversité. Bere hitzartzean, prokuradoreak osagarri publikoa lehen lehoan ezari nahi izan du eta segurtasun eskasarekin ahateak hil behar zirela errandu. Pampi Zentomarrik ez du ulertzen. Ba, ez da onargarria hori. E, finitzean or, abokatak aipatu du, e, bada irriskua handiagoa, seur eta jendearen zate, eta noizbait zapartatuko da e, hori, e, bomba hori. Hor dien behante izanen da, ameste urte unta badakigu glifozataren eta pozoin horien e, ondorioak zer diren, zomat e, sangre, kanzer baden eta animaleko lobbying lan bat egiten baitute industrial batzuk, legeak ez dira kamiatzen, eta hor bai behar liteke, hor bada lan jera, baina ez ahaten guk hor orduan bizirik atxiki ginituen ahate horiek ez zuten lanierik. Traba delituagatik eta biosegurtasuna ez errespetatziagatik bosteun eta bi euro arteko isunak gibelapena edo zurziarekin galdegin ditu prokuradoreak azleen dako eta e-eleberentzat bi euro hau gibelapenik gabe, defentsako bi abokatuek aldiz obengabetzia galdegiten dute.